No, no. Evo, Valder. No, no. Kur tu esi? Mājās. Brauc ierakstīt. Jā, jā, es gribu. Ko? Man pēdējais punkts jāuzmet ir baznīcā, ja mēs tad braucam. <laughs> Davai. Davai.